marka simore jeenayi o wiɓe kadi e gonga mbuɗa wiya on huunde e wonɓe ɗo ɓe meeɗata mayde tawa yiyani laamu allah ngu ina arda baawɗe balɗe jeegom caggal mum o nawi piyerre yaaguba e yohanna o teldu yemumen dow hayre towde mbaadi makko wahli e gite maɓɓe comci makko batti ñirkude danwi haa hay guppowo gooto wawa ranwinirde noon e aduna hee élias e moussa peñini ɓe ina kalda e makko e nder ɗum piyerre wimo ceerno gonal men ɗo ina feewi ɗalmin darna ɗo calleje tati an gooti moussa gooti élias gooti o andano ko haalatno gadi kulol manngol koko jaggunoɓe rulde ari huuri e maɓɓe sawta ummoriɓe e nder rulde he ina wiya oɗo ko biyammo korsinmi keɗoɗemo ɗone ɗon almuɓeɓe jeeƴi jiyani so wona yeesu ina heddude e mumen nde ɓe paye tellade e hayre he nde o yamiriɓe wotoɓe kalan hay goto koɓe jii ko ha nde ɓi neɗɗo o wurti e hakkude mayɓe foof ɓe jaaɓigol konngol kono ɓe goni namdodirde e koye mabɓe holi ko firti wurtude e hakkude mayɓe caggal ɗum ɓe namnimo ɓe mbi holi ko waɗi sariyankoɓeɓe wiide ko élias foti adade arde o jaabiɓe o wii ko éliyas adato arde fewnita fof tawde ko noon holi ko waɗi bindi ɗi ina mbiya kadi mbi neɗɗo o ma lebto no feewi te ma jaggira kutuya mboɗo wiya on éliyas ari ha gasi te yimɓe ɓe mbaɗi ɗum ko mbela no windira faade mumni nden ɓe gari ha e sara almuɓe ɓe ɓe jiididɗal mawgal ina taari ɗumen sariyankoɓe ɓe ina jifde mumen nden yimɓeɓe jiimo ɗum haali ɗumen kañumen foof ɓe dogi ɓe jaɓɓoyimo o namniɓe o wi holi ko jewtitton e mabɓe gorko goto jaabimo e diɗɗal he wi ceerno komi gaddanɗomo ɓiyam gorko mo ruhu mumɗinowo mooli ɗo jaggemo foof o liɓanmo e, e leydi hunu ko makko jofo ngufu o herjendir ñiiji o yooro kos mi ñaagiima almuɗɓe maaɓe yo ndiddu mo kono ɓe ndonki yeesu heɓɓiti wiiɓe e heyma yonta mo alaa hoolaare ko haa holi ndeen ponmi kadi wondude ma ko haa holi ndeen ponmi kadi muñandema ngaddanee kam cukalel ngel o addana ngel ndeen ruhu o yiimo dimbini cukalel ngel liɓi ngel ngel woni e firlaade hunuko maggel ina ƴufa nguufa o namni baaba o o wii ko gila holindeen ngel wayi ni o jaabi o wii gila e ngel famɗi te sahaa fof ruhu o ina duña ngel e nder jayngol kañum e ndiyam ngam halkude ngel yurumomi mballami so tawi haɗa waawi yeesu heɓɓiti wiimo mbiyata ko somiɗa waawi huunde fof ina gasana gonɗinɗo ɗon e ɗon bam cukalel ngel wulli wi'i mi gonɗe ni kono wallam gati gonɗinde ene mi nden yeesu yi diɗɗal ngal ina doga ina ara furi ruhu tunhuɗo o wi ɗum ruhu mumɗinowo pannowo moɗo yamirma ya yalto cukalel he te naattu e maggel ko heddi hen ko ruhu o wulli jimbini cukalel ngel doole yalti ngel wayno maygel ni haa ko ɓuri heewde e wonnooɓe ɗoon ɓe ngoni e wiide ngel maayi kono jagge e junngo maggel o ummini ngel ngel darii nden o hootii galle haa almuɓe makko ɓe teeldi e makko ɓe naamnimo ɓe mbi'i holi ko waɗi min don kiriddudemo o jaabiiɓe o wi'i ruhuuji baaɗi ni ko torogol tan riddata ɗumen ɓe ngummii ɗoon ɓe pecciti galile o yiɗaano hay gooto tina ngati mo jannginatno almuɓe makko ɓee watte mo wiatno dumen bi neddo o ma wedde e juuɗe yimɓe ɓe mbara mo kono e nder balɗe tati caggal maayde makko o wurtat kono almuɓe ɓe paamano firo kan haala te ɓe cuusano namnade mo ɓe jetti kafarnawum nden o heɓi to nder galle to o namni albuɓe makko ɓe o wi holi kon jeddodiranno ɗon e laawol he kono ɓe deƴƴi ngati ɓe jewtidanno e laawol ko holi ɓurɗo mawnude ndeen o jooɗi o noddi sappo e ɗiɗo ɓe o wi ɗumen kala jiɗɗo ardaade heedata ko caggal heddiiɓe ɓe wona carwowo mumen caggal ɗum o jagge junngo cukalel o addi ɗum e hakkunde maɓɓe o ƴetti ɗum o wiɓe kala jaɓɓiiɗo cukalel hono ngel ɗo e indam ko min jaɓɓi te kala jaɓɓiiɗo mi wonaa min tan jaɓɓi kono kadi jaɓɓiimanel ɗo mi o yuhanna wiimo ceerno min jii gorko gooto ina riddiri seeɗineeji innde ma te min kaɗiimo ɗum sabu o rewaani e men kono o wii woto kaɗeemo ɗum ngati hay gooto waawa waɗde kaawisa e indam ruttoo haalami ko boni ɗoon e ɗoon ngati kala mo luundaaki en ko e men wondi e goonga muɗo wiya on kala dokkuɗo oon horde loonde ndiyam sababude ko almasihu o jeyi on wasata muk jeenari mum kala libɗo e bakkat gotel e konɗo cukolon kon ganduɗa ina gonɗinimi jomum haɓɓane hayre teddude e dande wedde e nder gueec ɓuri e mum so tawi ko sababude jungama janirta e bakkat taƴgo gati heɓirdemo gurdam tigirigui ɗam jungo woto ɓuri e ma jogade juuɗe ɗiɗi naata jahannama jeyngol ngol ñifataangol ɗoon gilɗi ŋeefooji ɓalli ɗi maayata te jeyngol ngol ñifataa so tawii ko sabaabunde koyngal ma janirtaa e bakkat taƴngal ngati naatirdema e nguurndam tigi rigi ɗam koyngal gootal ɓuri e ma jogaade koyɗe ɗiɗi mbeddeɗaa e jahannam ɗoon gilɗi ŋeefooji ɓalli ɗi maayata te jeyngol ngol ñifataa te so tawii ko sabaabunde yitere ma janirtaa e bakkat loknilde ngati natirdema e laamu allah he ɗokkere ɓuri e ma jogade gite ɗiɗi beddaɗa e jahannama ɗon gilɗi ŋefooji ɓalli ɗi maayata te jeyngol ngol ñifata gooto fof ma safnira jayngol no lamɗam ni lamɗam ko huunde moƴƴere kono so tawi lamɗam suyti holi ko cafnirton ɗam onon jogoɗe lamɗam e nder mon ngurdon deeƴre